La presión en el barrio corriendo. La envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, los truenos tiene mar y prendo ese necesario. Talento de barrio, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo pasa al barrio. Porque a mí yo tengo al barrio. Ready para darle. Uh, uh, yo le traje reggaetón ya de antes. A los viejos pues la baby, como te cocal Me siento Roman me la boca viene a buscarme, bye. Uno, dímelo. Salimos de noche, suenan con los coches, como te Hechos diferentes, no le gusto con mi music. Vamos pa' la de tú tranquila, no te va a pasar ninguna si andas con los pilas. Ando con el TRU, terremoto paso Q, te uh, reúno a los mejores jugadores del club. Big One, Tatul, Dorado y Azul, se escaparon estos fucking animales del sur. Y, paso hater que a la gita. Los como que haciendo la gallinita. Estamos soltando bombas pa' no somos terroristas. señorita, si usted quiere salimos de noche sonando los coches, la mata encendida. Se por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Ah, antes no tendría en el